Uh, jakin behar dena da, olako lehiaketetan, denek belantzi berak ditugula, beraz badira, lege batzu, nun denek gauza berak ditugun uh, eh, belantzian, beraz ezin dugu egin nahi duguna, bada eh, lege liburutxo bat hori uh, lotua dena, eta hori begira egon behar da ongi ba, errespetatzeko uh, kondizioriek, eta orduan duan, ba, horren arabera, bai, dena berritu dugu joateko, uh, bai, bai, bai, hori segur, bo egia jaskoa berezi izan zela, zenta, ba, eguraldi aldetik eh, ba, ikaragarria izan duen, eh, haize azkarra dena atzetik eta asiatik bukaer arte haize atope. Beraz da fisikoki eta gogorra izan dela, berzela ba, ba, abiatura hori eh, ere man albezain luzaz atope, eta... Bo, aurten ikusiko dugu, ba, eguraldiak erabakitzen du nolako lehiaketa izanen den. Eh? Batzutan da fisikoa, batzutan da gehiago mentala, zenta aize eta berda buru azkarri izan horre. Elburu bat, ba, nire helburua da, ba, dituan ba lehoreak hau eh, <laughs> gean eta azkar txigitzea, eh? gana baita ba, dugun guzia matea, tripak egun ez egun izatea, eh, izatea joateko naikeria, eta placer e, izatea ere, e, eta bururaino joatea. Eh. Hori guziak elkarturik, ba, askotan historio ederrak iten dira, eta orduan e, xeratuko naiz ba, zentzortan <laughs> ba, ematen dudan energi guzia, ba, gero maiatzen ikusiko dugun emaitza eukitzeko.